Ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյուն կնդիրներին։ Եթերում Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Նոր տարում մեր առաջին եթերային հանդիպումը կայանում է Հայոց բանակի կազմավորման օրը։ Շնորհավորում եմ ողջ հայությանը, մեր աննկուն բանակի յուրաքանչյուր զինվորի։ Թող Աստված ուժ տա նրանց բազուկներին, հավատ ու իրաչով տուն առաջնորդի։ Հայոց բանակի ապագա համալրողների մի ստվար հատված էլ սովորում է Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում։ Գործունեության 1.5 տարվա ընթացքում հաջողվել է հասնել կարևոր նպատակներից մեկին՝ կոտրել պարտադիր բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին կարծրատիպը եւ հավատացնել, որ իր գործի գիտակ, գիրտ ազնի վարպետը շատ ավելին կարող է տալ երկրին, քան պարզապես դիպլոմ ունենալու համար բու հնդունված ուսանողը։ Գործունեության առաջին արդյունքների մասին եւ ոչ միայն ուսումնարանի տնորեն Վասպուրակ Կարապետյանի հետ իմ հարցազրույցում։ Ասեմ, որ ուսումնարանի գործնեության շուրջը 1 տարի կես ժամանակահատվածը ցույց տվեց, որ բավականին առաջխաղացում կա մարդկանց կարծրատիպերի կոտրման առումով, որտեղ երբ որ առաջին տարվա ընդունելության ժամանակ շատերը թերահավատ էին։ Նախ, քանի որ նոր ուսումնական հաստատություն էր, դա էլ ինչ որ հիմքեր էր տալիս թերահավատ լինելու։ Մյուս կողմից էլ մարդկանց հիշողության մեջ դեռ խորհրդային տարիներից մնացել էր հայտնի պետեոները, հա, ուսումնարանները, իսկ շատերի մոտ նույնիսկ հիշողություններ էին արտանում ֆեզո կոչվածը, որը ոչ մի աղերս չունի մեջ ուսումնական հաստատության հետ։ Դրա համար հիմնականում առաջին տարվա ընդունելության ժամանակ մենք տեսանք, որ դիմորդների մեծ մասը բավականին ցածր գնահատականներ ունեին, բայց երկրորդ տարին ընդունելությունը կարելի ասել լիովին փոխեց պատկերը։ Ասորն ուսումնարան ընդունվեցին մարդիկ, որոնք բավականին բարձր գիտելիքներ ունեին։ Ու եթե թվերով խոսենք, առաջին տարվա ընդունելության ժամանակ մենք ընդունեցինք մոտավորապես 72 հոգի, որից գրեթե 20 հեռացվեցին եւ վարկի պատճառով եւ ուրիշ խնդիրների մի խոսքով բայց այս տարի եթե հեռացումներ են եղել միայն կամ սեփական դիմի համաձայն կամ բացակայությունների պատճառով ու շատ քիչ այսինքն լրիվ ուրիշ հավաքակազմ ունենք։ Կարելի է ենթադրել, որ գնալով այդ արդյունքները ավելի լավը կլինեն, եթե մարդը այնուամենայնիվ ոչ թե վատ գնահատականների պատճառով է գնում արհեստ սովորելու, այլ պարզապես դա իր հասուն որոշումն է, դա արդեն հաղթանակ է։ Անպայման մենք Եթե ասեմ հույս ունեմ, հույսը հենց այնպես չի ձևավորվում։ Այսքան հույսի թիկունքում պետք է լինի շատ զորավոր նպատակային աշխատանք։ Պետք է հետամուտ լինենք, որպեսի մեր դիմորդները հստակ գիտակցեն, որ մեր մոտ սովորելով իրենք ոչ միայն ձեռք են բերելու լավ մասնագիտություն, այլև իրենք լինելու են լիարժեք քաղաքացի, պետականամետ, պատասխանատու, ճշտախոս, ազնիվ եւ այլն եւ այլն։ Այսքան մենք նաեւ մեր մասով ուզում ենք պատրաստել ոչ միայն մասնագետներ, այլև քաղաքացիներ, ովքեր որ ապագայում իրենց նպաստը կբերեն մեր պետականության կայացմանը։ Եվ բացի այն, որ մասնագետները այլ տեղերից չեն բերվի եւ ներսում պատրաստվում են, հա, աճեցվում են, կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա է։ Անպայման, ի սկզբանե խնդիր էր դրված, որ քանի որ Արցախում մենք ունենք արեստագործ վարպետներից շատ խիստ պակաս, պետք է ուրեմն պակասը լրացնել եւ լրացնել որակյալ կադրերով Բացի դա, մենք անշուշտ որ մեր աշխարհագրությունը հենց սկզբից էլ մտադիր ենք եղել, որ պետք է մեծացնենք ոչ միայն Հայաստան, այլև Հայաստանից դուրս։ Նույնիսկ Գառնանը ծրագրված է, որ նաև սփյուռքահայությանը ներգրավենք, չէ՞ որ սփյուռքահայությունը վաղ թե ուշ պետք է ապրի Հայաստանում։ Իհարկե։ Որտեվ աշխարհի վերաձևումները դա են հուշում։ Մենք տեսնում ենք հայ համայնքների հետ կապված խնդիրները ինչ որ տարբեր պետություններում առաջանում են։ Առաջինը ուզում ենք այցելել Լիբանան։ Եթե մենք համայնքներից մեկը։ Այո, եթե մենք կարողանանք Լիբանանից թեկուզ ամեն տարի ներգրավենք 5-10 աշկերտներ մեր մոտ եւ իրենցից գոնե 2-3-ը Ես շատ համես տվեր եմ ասում։ 2-3-ը մնան ապրեն Արցախում կամ թեկուզ Հայաստանում, տարբերություն չկա, դա արդեն իսկ մեծ ձեռբերում եմ համարում։ Փաստորեն միայն ներուսումնարանային խնդիրը չի լուծվում, այլ համահայկականություն կա այս ամենի մեջ, այս ձեռնարկի մեջ։ Անպայման, որտեվ ընդհանրապես արիստագործ վարպետ հասկացողությունը դա հենց երկրի շինարարն է։ Այսինքն ուղղակիորեն իր ձեռքերով է որ կառուցվելու է երկիրը։ Բարի բունի մաստով։ Ես Չարենցի խոսքերից ստեղծագործությունից մի քանի տող ասեմ, որ ասում է ես խոնարում եմ գլուխս ով վարպետներ անհայտ կարծեմ այսպես, որ տվեցիք կերպարանք ու ձև մեր հողին, որտեղ իսկապես որ վարպետներն են, որ ձև են տալիս երկրին։ Այսօր մենք հմայվում ենք միջնադարյան ճարտարապետությամբ կամ այդ եկեղեցաշինությամբ եւ այլն, ընդ բոլորը չէ որ վարպետների ձեռքի աշխատանքն են։ Ու ինչքան բարեխիղճ են անում, ինչքան որակով են անում, դա եւ սերնդե սերունդ է անցնում, եւ գեղագիտական մեծ հաճույք է պատճառում։ Եվ ի վերջո սեփական ձեռքով կառուցածը դժվար է թողնել գնալ։ Անպայման ցանկացած ձեռքի աշխատանքի մեջ հոգի է դրվում։ Եթե իսկապես ջանասիրությամբ, սրտանց, խնամքով է արվում։ Եվ հետաքրքիր է, որ համատեղվում են պրակտիկ գործունեությունն ու դասընթացները, որ նրանք տեսական գիտելիքները համատեղում են պրակտիկ գործունեության հետ, այսինքն մինչև ավարտելը նրանք արդեն կայուն գիտելիքներ եւ փորձ կունենան։ Անպայման։ Մեր մոտ քանի որ նոր մոդելի կիրառում կա, Ընդհանրապես ես ասեմ, որ մենք ինչքանով որ տեղեկացված ենք, ամբողջ տարածաշրջանում նմանատիպ մոդելով գործող ուսումնական հաստատություն չկա։ Շատ լավ ուսումնական հաստատություններ կան արհեստագործական կրթության ոլորտում, բայց երկակի համակարգը ինչ որ մենք ունենք, նմանատիպը չկա։ Սա ունի իհարկե մի շարք առավելություններ, դա ապացույց է նրան, որ 100 տարուց ավել Արևմտյան Եվրոպան եւ Կանադան չեն հրաժարվում այս մոդելից, քանի որ մենք գործ ունենք ոչ թե ուղակի գործնական աշխատանքի հետ, այլ մենք գործ ունենք տարբեր ընկերությունների կողմից ընդունված աշխատակիցների հետ, այսինքն մեր աշկերտները իրենք տարբեր ընկերությունների աշխատակիցներ են դառնում։ Այսինքն ուսման ընթացքում իրենք եւ ունենալու են աշխատանքային փորձ, կոնկրետ աշխատանքային պայմանագրով, որը մեր դեպքում կոչվում է աշտարության պայմանագիր։ Բացի դա, իրենք ոչ միայն մասնագիտական փորձն են ձեռք բերում, ձեռք են բերում նաեւ կապեր ապագա գործատուների հետ, այսինքն կարողանում են իրենք իրենց փորձով, իրենց մասնագիտական ունակություններով, իրենց մարդկային հարաբերություններով եւ շատ այլ գործոններով ապագա իրենց աշխատատեղը արդեն ապահովել։ Այսինքն սա մոտիվացիա է, որ մարդիկ ձգտեն, երեխեքը ձգտեն, իրենք իրենց ապագա գործատեղը ունենան, որը շատ կարեւոր է աշխատանքային հարաբերություններն են սովորում, վերադաս, ստորադաս եւ այլն եւ այլն։ Եվ պարզապես որ վարպետը սոված չի մնա գործի վարպետը։ Իհարկե, ու շատ կարևոր է նաև, քանի որ սոցիալական խնդիրները առկա են եւ մենք չենք կարող դա ուղակի անտեսել։ Շատերի համար շատ կարևոր է նաև, որ ընկերություններում աշխատելով ստանում են նաև աշխատավարձ, բացի կրթաթոշակը։ Դա էլ ինչ որ մի ձևով օգնություն է ուսանողներին, մանավանդ որ որևէ ֆինանսական մասնակցություն ուսման մեջ չունեն Վարպետները եւ դասավանդողները նույնպես վերապատրաստված մասնագետներ են, այո, ինչքան գիտեմ։ Բոլորը վերապատրաստվել են Ֆրանսիայում եւ նմանատիպ հաստատություններում են իրենք մանկավարժական փորձ են կուտակել, հմտություններ են ձեռք բերել, դասավանդման մեթոդներն են յուրացրել, դասեր են մասնակցել, նաև ֆրանսիական շինարարական ընկերություններում աշխատել են։ Ու դա շարունակական է։ Գառնանը մենք հրավիրել ենք 3 ֆրանսիացի մասնագետների որոնք էստեղ վարպետաց դասեր պետք է անցկացնեն, իսկ երևի 2018 թվի առաջին երամսյակում հույսով որևէ բան չխանգարի, մենք արդեն մեջ վերապատրաստում անցած վարպետներին նորից կուղարկենք Ֆրանսիա, բայց բացառապես շինական ընկերություններում աշխատելու համար։ Դա արդեն մեր ծրագրերում կան, որ իրենք իրենց կուտակած փորձին էլի ավելացնեն նոր հմտություններ, նոր որակներ աղորդեն, որտեվ ինչքան աշխատանքի մեջ խորանում ես, այնքան ավելի հարցականներ են առաջ գալիս։ Հարցերը հենց աշխատանքի ընթացքում են ծնվում։ Եվ նոր բացահայտումներ կարելի է անել իհարկե։ Անպայման համադրում են իրենց դասավանդման մեթոդները, ֆրանսիականի հետ, իրենց կատարած աշխատանքները ֆրանսիականի հետ։ Չէ՞ որ մենք չենք առաջնորդվել նրանով, որ ուղղակի ֆրանսիական մոդելը բերենք ու դնենք այստեղ։ Ոչ, մենք տեղայնացրել ենք։ Նախ հարցեր կան, որոնք ուղղակիորեն կապված է նաև ինչու չէ մեջ մտածելակերպի հետ։ Պարոն Կարապետյան, խնդիրներ ինչ որ լուրջ խնդիրներ ասենք, ցակել են երբևէ գործնության ընթացքում։ Լուրջ խնդիրներ չէի ասի, որ ցակել են, ամենայն դեպս եթե եղել են, մենք լուրջ չենք վերաբերվել, որովհետև եթե խնդիրների դուքով խոսենք, երբեք չենք կարողանա լուծել դրանք։ Բայց դե իհարկե խնդիրներ միշտ էլ կան, Ասում են, եթե չեն աշխատում, խնդիրները ուրեմն չեն առաջանալու, բնականաբար։ Բայց դա հաղթահարելի են։ Բոլոր խնդիրներն էլ հաղթահարելի են։ Հիմնական խնդիրները ես օրինակ շատ կուզեի, որ ծնողները ավելի շատ զբաղվեին երեխաներով, որտեվ շատ դեպքեր են եղել, որ մարդկանց բացատրել ենք, որ եթե 2 կամ 3 տարի երեխան մերն է, ամբողջ կյանքը ձերն է։ Ուրեմն շատ ենք խնդրում ձեզ, որ թողեք, որ երեխան սովորի։ Մենք իհարկե հասկանում ենք մանավանդ գյուղական բնակավայրերի բնակիչներին, որ ունեն գյուղատնտեսական աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն, բայց երեխաներին ուսումից կտրել կամ հանել ուսումնարանից դա ոչ մի ձևով ողջունելի չի։ Ինչքան էլ հասկանանք, ամեն դեպքում երեխայի ապագան խորտակվում է։ Կան ծնողներ, որ ասում են դե լավ է, ամեն ինչ տալիս են մի ուտող բերան էլ պակասեց, ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում Իհարկե ցավալի փաստ է։ Դժվարություններ կան, օրինակ դպրոցից ձեռք բերած գիտելիքների հետ կապված, որտեղ պետք է նորից լրացուցիչ աշխատանքներ անենք։ Օրինակ բազմապարտման աղյուսակ չիմացող շատ երեխաներ կան, նույնիսկ երկնիշ կամ կոտորակային թվերի գումարման խնդիր ունեցող, པարս թվաբանական գործողություններ անելու հետ կապված խնդիրներ կան։ Բայց դե բոլորը մերն են։ Ամենայն դեպքում լուծելի են խնդիրները։ Անպայման ու ստացվել է, շատ-շատ բան է ստացվել։ Այսինքն ստացվել է նա, որ մենք եթե ուզենանք էլ գնահատական տանք մեզ կամ մեր ունեցած արդյունքներին շատ դժվար կլինի եւ օբյեկտիվ չլինի կարծում եմ։ Նկատում ենք, ինչ որ մի ձև ուզում ենք հասկանանք, լավ եղավ, լավ չեղավ, բայց երբ որ ասենք կողքից է նայում, դրսից է նայում եւ ասում են, գիտեք, ձեր երեխաները տարբերվում են։ Ուրեմն ինչ որ մի աշխատանք տեղ հասել է, ինչ որ մի բան ստացվել է։ Դա ողջևորում է մեզ, անշուշտ որ արդեն մեզ համոզմունք է տալիս, որ ճիշտ ճանապարհով են գնում։ Կարելի է շարունակել ու ավելի հղկել են ինչ որ անում ենք։ Սկզբունքորեն վատ երեխա չի լինի։ Կա վատ միջավայր, վատ մոտեցում, վատ վերաբերմունք, վատ դաստիարակչական մեթոդներ եւ այլն եւ այլն։ Վատ մարդկային հարաբերություններ, որտեղ եթե ուշադիր նայենք, մանկապարտեզի երեխաների 99%-ը շատ լավն են, եթե ոչ 100%-ը։ Բայց հանկարծ այդ նույն երեխաները գալիս են դպրոց տոկոսային թիվը արդեն նվազում է։ Գալիս են արդեն տարբեր ուսումնական հաստատություններ, նախնական, միջինմասնական, բարձրագույն եւ այլն, կտրուկ նվազում է թիվը։ Այսօր եթե մենք նայենք նույն ասենք համալսարանական կրթությունը ենթադրենք, մի կուրսում կամ մի խմբում մի քանիսն են, որ լավն են սովորում են կամ պարտաճանաչ են եւ այլն։ Ուրեմն Իվան այն չի, չէ, ինչի է այդպես։ Ուրեմն պետք է մտածենք այդ ուղղությամբ, ոնց անենք, որ այդ տոկոսը բարձրանա ամեն ինչ կախված է համատեղ գործունեությունից երևի եւ երեխաների եւ մեծերի։ Այո, անպայման։ Մենք հենց հիմա էլ այցելում ենք դպրոցներ, ծնողական ժողովներ ենք մասնակցում, ծնողների հետ աշխատում ենք, երեխաների հետ ենք աշխատում։ Պետք է սերտորեն կապակցված լինեն։ Տարբեր աստիճանի, տարբեր մակարդակների ուսումնական հաստատությունները պետք է անպայման իրար հետ համագործակցեն, որովհետև խնդիրները պետք է կոմպլեքս լուծում ստանան։ Եթե մի օղակը առանձին փորձի խնդիր լուծել, թե վերին թե ստորին օղակը, շատ բարդ լուծում կստացվի կամ ընդհանրապես չի ստացվի։ Բայց երբ որ կոմպլեքս լուծումը կտրվի, հոյակապ կլինի։ Ինչպես որ օրինակ ճապոնական փորձը, որ մասնագիտական կողմնորոշումը 3-4 դասանից արդեն սկսում են։ Փորձը ցույց է տալիս, այսօր խնդրեմ երկար բարակ չմտածեք։ Ճապոնիայի տված արտադրանքը, ճապոնիայի գիտությունը եւ այլն եւ այլն։ Եթե նայենք, ուրեմն ճիշտ են այդ մարդիկ երևի չէ՞։ Եթե արդյունքներ են գրանցել, իհարկե ճիշտ է։ Իհարկե։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Բարգավաճում, ինչպես ձեր ուսումնական հաստատությանը, այնպես էլ երկրին հետագայում։ Շնորհակալ եմ։ Բարև Մարտաստո հաղորդաշարը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Կարճատև երաժշտական դաթար ենք հայտարարում։ Մնացեք մեզ հետ։ Օրնիբուն դվում է ինքարին նոր կարա եւ անունն է մեր հայ շինարար։ Նոր գարունն իր հետ վերում է ցանքնովարը, մեր անունն է հայ մշակարդար։ Պետք է իմանալ տարուբերել է աշխարով Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ օրանը միշտ հավատարիմ իր կարոտով Մեզ նոր միացած ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ եթերում բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է։ Նրանց, ովքեր իրենց հանգիստն են վայելում աշխատանքային շաբաթվանից հետո, մաղթում ենք, որ այն ակտիվ ու հագեցած լինի, իսկ նրանց, ովքեր մեզ նման աշխատավայրում են, բեղուն աշխատանքային օր։ Արցախահայության արվեստասեր ու հատկապես թատերասեր լինելու մասին բոլորը գիտեն։ Գեղեցիկի հանդեպ սերը մեր մեջ մանկուց են սերմանում։ Ցավալի է իհարկե, որ Վահրամ Փափազյանի անվան Մայր թատրոնի ցաղկուն շրջանի մասին այսօր անցյալով ենք խոսում ու միայն հույս փայփայում, որ երբևէ այդ парքը կվերագտնի։ Խնդիրները թատրոնում շատ են, սկսած շենքային պայմաններից եւ ժամանակակից մարդու տեխնիկապես հագեցած առօրյայում թատրոն հաճախելու համար ժամանակ չգտնելուց։ Այդուհանդերձ թատրոնը գործում է եղած հնարավորություններով, ներկայացումներ բեմադրում եւ հույսով նայում ապագային։ Իմ զրուցակիցն է Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ղեկավար Ռուզաննա Խաչատրյանը։ Թատրոնի խնդիրների մասին խոսելուց առաջ պետք է խոսեմ երևի այն անցյալի մասին, որ ունեցել է Փափազյանի անվան թատրոնը, որովհետև խնդիրները իրականում բազմաշերտ են, թե ստեղծագործական, թե տեխնիկական, թե պայմանների հետ կապված, մի խոսքով բազմաթիվ խնդիրներ ունենք այսօր։ Եվ շատ ավելի ցավալի են այս խնդիրները դառնում, երբ հիշում ենք, թե ինչից ենք եկել եւ ինչ ենք հիմա։ Սա նորություն չէ Արցախի հանդիսատեսին Արցախի ժողովրդին, Արցախի հանդիսատեսի եւ թատրոնի կապը սա մի այլ կապ է եղել։ Բացի մեկը մյուսին ինչ որ բան տալուց, ներկայացումներ տալուց եւ վերցնելուց եւ ժամանցից, թատրոնը Արցախցու կյանքում շատ մեծ նշանակություն է ունենցել եւ նամանավանդ սովետական միության տարիներին այդ պայմաններում հայ մնալու ամենամեծ առաքելությունը այդ շրջանում թերևս իր վրա վերցրել էր Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնը։ Եվ հայեցի դաստիարակությունը այդքան դժվար պայմաններում եւ այդքան ազգային տեսակից հեռանալու շրջանում թատրոնը այդ մեծ առաքելությունը իր վրա է վերցել եւ շատ բարձր մակարդակով էր կատարում այդ առաքելությունը։ Այսօր նամանավանդ ես կարծում եմ, որ այդ կարևոր խնդիրը արկա է։ Մեզ թվում է, որ այսօր մենք անկախության պայմաններում ենք ապրում, ապրում ենք շրջապատված հայկական իրականությամբ, ազգային մտածողությամբ եւ այլն, բայց սրա պակասը այսօր ամենաշատն է։ Ազգային տեսակի, ազգային մտածողության եւ ընդհանրապես թե ազգային եւ թե համամարտկային լավագույն արժեքների պակասը այսօր մեր իրականության մեջ շատ-շատ պակասում է։ Եվ նամանավանդ այս պայմաններում թատրոնի արկայությունը եւ թատրոնի դերը պետք է ավելի մեծ լինի, որովհետեւ այսօր ընթերցանության մակարդակը, լավ երաժշտություն լսելու, գեղարվեստական արժեքներին ծանոթանալու, այս ամեն ինչի պակասը կարելի է լրացնել թատրոն, որովհետև թատրոնը այնտեղն է, որ իր մեջ սինթեզում է բոլոր արվեստները։ հա։ Հիմա ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ մենք փորձում ենք վերականգնել, սա թատրոնի խաղացանք ստեղծելու հարցն է։ Իհարկե, շենք չունենալու դեպքում սա համարյա անհնարին խնդիր է, որովհետև եթե դու չունես քո սեփական դահլիճը, պայմանները, դու չես կարող մշտական ներկայացումների օրեր նշանակել, բայց այնուհանդերձ մենք այսօր աշխատում ենք նաև մեր փոքր դահլիճում, փոքր դահլիճ ենք հարմարեցրել մեր ներկայացումների համար, որը համապատասխան է ոչ բոլոր ներկայացումներին, այսինքն այստեղ մենք շատ քիչ քանակությամբ դերասաններով պիեսների բեմադրություն են կարողանում իրականացնել մանկական էլի փոքր ներկայացումներ, բայց եթե խոսում ենք դրամատիկական մեծ արժեք ունեցող ներկայացումների մասին, այս փոքր դահլիճում դա ուղակի անհնար է, որովհետև ուրիշ բան, եթե մենք լինենք կոմերցիոն արտադրություն, բայց սա պետական թատրոն է եւ նրա ներկայացումները պետք է արժանի լինեն դրամատիկական թատրոնի ֆորմատի։ Այս դեպքում մեր խնդիրները բարթանում են, որովհետև գիտեք, մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի մեծ դահլիճում պետք է արվի այդ ներկայացումները, որը նույնպես իր տեխնիկական հնարավորություններով չի համապատասխանում թատերական բեմի պայմաններին եւ մենք ստիփված ենք լինում առնչվել նաեւ բազմաթիվ տեխնիկական քաղաքական խոչընդոտների հետ։ Իսկ պոտենցիալ ստեղծագործական կազմի առումով կա։ Ընդհանրապես գիտեք ոնց է կատարվում թատերական կոպիտ ասած արտադրական process-ը, նաև կadrերի առումով արտադրական նկատի այս խնդիրը Ղարաբաղում պետք է լիներ, որովհետև եթե չկա մրցակցություն, եթե չկա կայուն թատերական եւ ընդհանրապես մշակութային դաշտ այս առումով, կadrերի հարցը շատ մեծ խնդիրներ է ստեղծում։ Թատերական ինստիտուտի իհարկե մասնաճյուղ Շուշիում մի կուրս է գործում, որի շրջանավարտները համալրում են թատրոնի երիտասարդ կազմը, բայց սա իհարկե բավական չէ ստանալու այն, ինչ այսօր պետք է արվի պետական թատրոնում։ Բայց այնուհանդերձ այս տարի մենք ունեցանք սերնդափոխություն այսպես կոչված, մենք 11 երիտասարդներով համալրեցինք թատրոնը, որոնցից 4-ը հրավիրված են Երևանից եւ մնացածը թատերական ինստիտուտի եւ ոչ միայն ստեղծագործական կենտրոնի երեխաների կողմից փորձում ենք պատրաստել երիտասարդ կադրեր, որոնք այնուհետև պետք է արդեն ընդգրկվեն ներկայացումներում եւ ապագայում խաղացանք ստեղծելու դեպքում արդեն յուրաքանչյուրը իր մասնակցությունը ունենա այդ ներկայացումներում։ Հրավիրված դերասանները ապահովված են երևի պայմաններով ինչ որ երկարաժամկետ մնալու։ Այո, մենք իհարկե մշակույթի նախարարության անմիջական մասնակցությամբ եւ աջակցությամբ նրանց կենցաղային հարցերը եւ բնակ վարձերը հոգում է մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարությունը եւ ինչպես նաեւ տալիս ենք հոնորար աշխատավարձից բացի այստեղ մնալու եւ իրենց կարիքները հոգալու համար առանց այս պայմանների ուղակի հնարավոր չէ որովհետեւ մարդիկ աշխատանք են թողել այստեղ գալու համար եւ փորձում ենք նրանց ստեղծագործական ճանապարհը միգուցե կայացնել մեր թատրոնում երկար տարիների պրակտիկա կա այդ առումով ժամանակին եղել են երիտասարդներ որոնք որոնք այստեղ եկել աշխատել, ճանապարհ են հարթել եւ այնուհետեւ Երևանում ունեցել են բազմաթիվ հաջողություններ եւ շնորհակալություն են հայտնել մինչեւ այսօր, որ իրենց ճանապարհը սկսվել է հենց այս թատրոնից։ Ասել է թե ամեն դեպքում նույնիսկ այս պայմաններում մեր թատրոնը կարող է ճանապարհ հարթել նաև երիտասարդների համար, նաև կայացման ճանապարհ լինել, Այո, իհարկե։ Տեսեք, հեռանկար կոչվածը այս դեպքում շատ կարևոր է, այսինքն յուրաքանչյուր արվեստագետ չի սահմանափակվում եղածով։ Այսինքն հենց արվեստագետ լինելու եւ մանավանդ մեր ուղղության մեջ, թատերական, ռեժիսորական եւ դերասանական ուղղության մեջ ստեղծագործական աճը շատ կարեւոր է։ Եվ անմարցունակ պայմաններում։ Սա շատ դժվար է։ Այսինքն չի կարելի ասել, որ պետք է մնալ այստեղ մինչև վերջ, մինչև ձեր կյանքի վերջ եւ այլն եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր է, որ բոլորը գան, մնան կայուն ամուր թատրոն ստեղծենք եւ մինչև վերջ մնանք մեր թատրոնում եւ այլն։ Սա իհարկե շատ գեղեցիկ խոսք է, բայց յուրաքանչյուր արվեստագետ ձգտում է ավելին եւ մանավանդ անմրցունակ պայմաններում պահելու խնդիրը շատ դժվարանում է։ Բայց փորձում ենք հնարավորինս կարգավորել այդ խնդիրը եւ գոնե Հիմա երբ թատրոն է, իսկ ես թատրոն ասելով նախ եւ առաջ ես իհարկե իր գաղափարական շերտով նկատի ունեմ շենքը, բայց այնուհանդերձ թատրոն ասելով ասոցացվում է թատրոնի շենքը, որ այսօր բացակայում է ցավոք սրտի եւ համամատ այս պայմաններում այդ խնդիրի լուծումը շատ ավելի դժվարանում է, որովհետեւ ստեղծագործողին նաեւ անհրաժեշտ է միջավայր։ Միջավայր չունենալու դեպքում արվեստի գործ ստեղծելը եւ ստեղծագործելը շատ-շատ դժվար է, որովհետեւ պետք է չառնչվես այնպիսի խնդիրների հետ, որ խանգարի ստեղծագործական պրոցեսը պրոցեսին։ Իսկ մենք յուրաքանչյուր քայլափոխի ունենք այդ խոչընդոտները։ Այդուհանդերձ դժվար պայմաններում թեկուզ ժամանակ առ ժամանակ ներկայացումներ կան, որոնք հավաքում են թատերասեր հասարակայնությանը։ Իհարկե, թատրոնը գործում է, երբ ունի ներկայացումներ, երբ ունի հանդիսատես եւ մշտապես այդ process-ը կատարվում է։ Գիտեք, 2016-ը դժվար տարի էր երկրի համար եւ բացառություն չէր նաեւ թատրոնը, որովհետեւ ապրիլից սկսած մինչեւ հունիս, այսպես ասած, գործընթացը կանգնած էր, որովհետեւ տղաները դիրքերում էին եւ ներկայացումները այսպես թե այնպես խաղացնել հնարավոր չէր որտեւ գիտեք թատրոնը ինչպիսի համակարգ է եւ ներկայացումից անգամ մի հոգի բացակայում է հնարավոր չէ այն իրականացնել քանի որ մենք ճունենք այդքան կադրեր որ կարողանանք փոխարինել այս դեպքում առավել դժվարանում է խնդիրը եւ մինչեւ մոտ հունիս ամիս գործընթացը կարծես թե կանգնած էր բայց ներքին աշխատանք կատարվում էր տեղի ունենում էր եւ արդեն նորից սեպտեմբեր ամսից սկսած մենք մտանք լուրջ եւ ակտիվ գործընթացի մեջ մենք ունեցանք փոքրիկ իշխանի պրեմիերան այնուհետեւ նրան հաջորդեց մանկական տոնազարայի ներկայացումը երկու թղթքենի Եվգենի Շվարցի որը բեմադրել է Երևանից հրավիրված ռեժիսորներից մեկը փետրվար ամսից եւս նախատեսում են ներկայացումների հանձնում Վարան Փափազյանի թատրոնում իհարկե փոքր դահլիճում նույն Եվգենի Շվարցի երկու թղթքենին արդեն որպես մանկական ներկայացում առանց նոր տարվա թեմատիկայի ունենք էլի փոքրիկ իշխանի եւ ֆրանսիական սիրաշփոթ ներկայացում ունենք, որը փոքր դահլիճներում պետք է խաղացվի փետրվար ամսին եւ Սերջա Սատանա, այսպիսի ներկայացում կա երիտասարդական շունչով արված, որը ելի պետք է խաղացվի արդեն մեծ դահլիճում։ Այսինքն փետրվար ամսվա մեջ մենք ունենք նախատեսած 4 ներկայացում, որ պետք է խաղացվի իհարկե տարբեր օրերի եւ տարբեր քանակությամբ նույն ներկայացումը մի 2-3 անգամ խաղացվելու է եւ գովազդ արվելու է, աֆիշները կախվելու են եւ մարդիկ տեղյակ լինելու են ամեն դեպքում, որ փետրվար ամիսը որոշակի առումով թատերային ամիս պետք է լինի։ Պլաններ շատ կան, հիմա թատրոնում բեմադրվում է Վազգեն Օվյանի բեմականացմամբ Հովանես Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա արված բեմականացումը, որը բեմադրում եմ ես եւ որտեղ մասնակցում է թատրոնի համարյա ողջ կոլեկտիվը։ Սա իր մասշտաբներով բավականին մեծ ներկայացում է, իր ասելիքով նույնպես եւ սրա ամենաառաջնային նպատակը դպրոցականների շրջանում եւ բուհերի ուսանողների եւ ոչ միայն մեր հանդիսատեսի շրջանում եւս մեկ անգամ մեր ազգային թեմայով ստեղծագործություն բեմադրելն է, որը թատրոնի առաջընթացին պետք է ինչ որ բանով նպաստի։ Լավ ներկայացումների բեմադրությունը միշտ մի շերտ ավելացնում է թատրոնի առաջընթացը եւ այս ներկայացումը հուսով եմ, որ պետք է լավ արձագանքներ գտնի եւ դառնա մեր խաղացանկային լավագույն ներկայացումներից մեկը պետք է սովորացնել հանդիսատեսին թատրոն գալը Սա նաև ինչ որտեղ պետական մտածողություն է եւ շատ լուրջ աշխատանք պետք է արվի սրա համար։ Իհարկե մենք մեր գովազներով կամ ինչ-ինչ ճանապարներով տարածելուն մեր ներկայացումների օրերը եւ այլն, սա չի կարող մշտական հանդիսատեսի ապահովման գրավական լինել։ Այսինքն պետք է մանկապարտեզից սկսած, դպրոցից սկսած, մինչեւ կազմակերպություններ, աշխատավայրեր եւ ընդհանրապես մտածողություն պետք է դառնա։ Այսինքն թատրոնը պետք է դառնա իրենց առօրյայի եւ կենցաղի մի մասը։ Հոգեբանական պահանջ պետք է դառնա։ Նամանավանդ այս պայմաններում, այս օրերում տեխնիկապես հագացվածության շրջանում թատրոնը պետք է հոգեպես պահանջ դառնա հանդիսատեսի համար։ Իսկ սա պետք է աստիճանական քայլերով անել։ Պետք է երեխային սովորացնել թատրոն գալը, հետո հավատացեք ինքը կսիրի եւ արդեն իրեն պետք չի ստիպել գնա թատրոն, ինքը կգա։ Մարդը այդպես է, պետք է ինչ որ բան ստիպել եւ հետո նա կսովորի, կհարմարվի եւ այնուհետեւ դա կդառնա հաճելի։ Այնպես որ ես հուսով եմ, որ այս առումով այս հսկայական աշխատանքը, որ պետք է արվի նաեւ թատրոնից դուրս, շատ շուտով ելի կլուծվի եւ մեր հանդիսատեսը առաջվա պես կսիրի թատրոնը եւ այն կդառնա կդարձնի իր կյանքի ամենակարևոր մասերից մեկը։ երկար մեր պատմությունը հին ու նոր եւ տարապած ես կարնամ նման եկար հայ մարդիկի արյան գնով դու արշալույս ես մեր սուր փողին բացված ու երազանքն ես դարավոր քեզանով են բաբախում աշխարհով սփռված հայոց սրտեր հազարավոր հաղթանակ հաղթանակ եւ տխուր ես եւ ուրախ ես հաղթանակ հաղթանակ հայաստանն ես ու արցախն ես հաղթանակ հաղթանակ հարապանց մեր բանակին ես հաղթանակ Հայոց մեր բանակարդում հզոր երկիր հայրերի Հաղթանակ, հաղթանակ եւ տխուր ես եւ ուրախ ես հաղթանակ, հաղթանակ Հայաստանն ես ու Արցախն ես Հրաժեշտից առաջ ուզում եմ ասել միայն, որ ցանկացած իրավիճակում հիշեք, դուք ավելի խիզախ եք, քան կարծում եք ավելի խելացի, քան մտածում եք, ու ավելի դիմացկուն, քան ձեզ թվում է։ Եվ մի բան էլ, նրանք ում համար դուք իրոք թանկ եք, ձեզ մոտ կլինեն անկախ հանգամանքներից։ Իսկ մեր ստեղծագործական խումբը խմբագիր Անահիտ Միրզոյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան եւ հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյան հրաժեշտ է տալիս ձեզ նոր հանդիպումների ակնկալիքով։